Auscultu cae ripetu. Porzio quardexes. Mi estas malsata, cae ege soifa. Mi devas nun trinki suffice da aquo. La mineral aquo en granda botelo ne costas tro multe, cae estas bon gusta set por mi sufficias malgranda potelo. En superbazaro gi costas malmulte. Sed en la kiosco, tui aput halteio, gi estas habebla ie preso pli alta. Char mancas la tempo por superbazaro, mi prenas botelon en tiu kiosko. Rapide mi trincas la tutan botelon. Mi estas contenta che tio funcciis. La nova flegeio por mens malsanuloi disponas pri multai modernai rimedoi flegistoi dedicias al ili attenton, por individue curazi la homoin. Mi multe cerbumis pri tiu problemo, sed trovis la solvon nur antau tri tagoi. Nun eblas facile forsendi messagion, de pos telefono sen granda ekrano. Ciu vi jam rimarcis che tio funccias? Vi povas apliki la novan metodon. Vi povas regaini la tempon perditan. Si volis renconti tre bonan amicon li ancau consentis, set fine ne venis. Si provas de nove inviti lin heimen. Si cion preparos por lia visito. Li nostalgiumis pri tempoi passintai. Revocis la neforgeseblain momentoin li estis contenta pri tiui memoroi. Li esperantumas malofte vespere. La lingvo por li estas bela hobio. Si shatas paroli cun alilandanoi, cae tial regule visitas congressoin si serchas contactoin cun samideanoi, cae giuas etoson ce tivi rencontoi. Si scias paroli pri multae afferoi. Si estas aminda cae charma virino. La agio ne genas, si estas iam quindec si havas ancora o tre belan figuron. Si estas activa en nia movado. Si amas la lingvon cae gian culturon. Li mangias hodiau duonan porzion. Charliam antaue suffice satigis sed li ne resignas pri dolcia deserto. Li shatas pudingon cun suco de framboi. Mi devas de nove varmigi la supon, por poste gin servi al mia nepino. Si shatas la supon, gi estas legoma, si tamen preferas cremezzan version. Ni havas teleron cun multai moneroi. La cara et colectas collectas moneroin. Si jetas moneroin en bank automaton. Si tiam ricevas quitanzon porcio la conto nun montras la saldon pli altan. La post telefono iam estas mal nova. Gi ne plu sufficias por miai besonoi. Ci tiu proiecto ne estas sen chanza. Necesas modifi nur kelkain detaloin per tiui exerzoi mi volas attingi, che vi cae aliae pli emu paroli. Vi havas la vocion, vi estas capabla, do provu paroli pri viai esperoi. Vi havas la raiton, audigi la vocion.